Ciam ni pensas pri piratoi, ni ofte imagas cruelain viroin cun sabroi, ocul clapoi, cae flago montranta cranion. Ili rabis, bruligis shipoin, cae ridis terure dum siae atacoi. Sed jen surpriso, multae piratoi facte vivis lau proprae reguloi, ciu estis pli justae ol tiui de la officialae mararmeoi tiu tempe. Tio ne signifas che ili estis sanctuloi, sed ca ilia maniero organizi sian vivon sur Shipe estis rimarcinde egaletza, cae democratia. Unue, piratoi ofte havis codon, regularon, cium ciui Shipanoi devis accepti, anta ol comenzi voyagion. Ciu pirato povis proponi shangion au novan regulon, cae la tuta teamo vocdonis. Tio estas tre mal simila alla strictae autoritatezzae strukturoi, en la oficialae mar armeoi, cie ordonoi venis de supre, cae soldatoi havis malmultain raitoin. Sur pirat cipo, oni electis la capitanon, cae lin eblis forigi, se lin ne plus subtenis la teamo. Anca la dividado de tresoro estis pli egala o oni cutime pensas. En multae casoe, ciu pirato ricevis proximume la saman parton, dum la capitano cae aliae officiroe ricevis iom pli – sed ne tro. Estis ec reguloi pri compensoi, se pirato perdis bracon a oculon dum batalo, li ricevis monon por compensi sian perdon. Tio estis, iusense, frua formo de labora securo. Eble la plei surprisa afero, estas la diversetzo de pirataro. Estas raportoi pri piratcipoe cun africae exclavoi, europanoi, indigenoi, cae aliai grupoi, ciui vivante cae laborante cune. Por multae, piratado estis voio al liberezzo, ec se gi venis cun granda risco. Compreneble, ni ne furgesu che piratoi crimadis, foie per forte. Ili ne estis heroi, sed ili anca ne estis tutes en principoi. Multae al ili electis tiun vivon ne nur por oro, sed char ili estis lazzae pri justezzo cae cruela tractado sub aliae flagoi ili creis sian propran mondon, kie ili povis havi vocion, kie reguloi estas clare interconsentitai, cae kie oni almeno provis esti justai inter si. Do, la sequan foion, ciam vi vidas bildon de pirato cun ocul clapo cae papago, memoru che malantau la stereotipoi trovigas realai homoi cun realai ideoi pri justezzo, liberezzo cae cun vivado cae quancam iliae metodoe net ciel laudindis, ilia desiro pri pli bona mondo, ecce se nur inter meritas nian attenton.